abraço a. a... Kaixo ongi etorriak e, bidazoa atxak, saio berri ontara, ongi etorriak eh, Euskal Irratietako uinetara. Eta ba, hemen gara berriz ere, ba, saio berri batekin gaurkoan, Ipar Irlandan gelituko gara, eta han eh, ba, sortu zen e, ba, punk edo punk mugimendu ba, ikaragarriarekin e, Ipar Irlandan e, dakizuenez ba, egoera berezi xamarra e, zegoen politikoki eta beno ba, horren inguruan e, bat zireun eta ba, irurogeita margarren amarkadaren e, bukaeran e, ba, hainbat e, garrantzitsu sortu ziren E, han, benon, ba, Ipar Belfast iriburuan bertan, ba, oso esanguratxoak eta oso ospetsuak eh, izan diren, ba, still Little Fingers adibidez, edo, ba, ba, e, ba, derri e, eh, erriko, ba, pixkate eh, Belfastik eh, kanpo, ba, sortutako Undertons, taldea esate baterako, ba, Ipar ba, Punkan e, ibitako, ba, talderik e, ospetsuenak e, izan ziren, baina hauetaz aparte beste batzuk egon ziren ere esaterako, ba, entzun dugun talde hau, Rudi, izenekoa. Eta beno, e, hauen bitxikeria izan zen, ba, Ipar Irlandan sortu zen lehen e, izan zela, eta baita ere Ipar Irlandan ba, zerbait e, kaleratzen ba, lehen punk izan zen. Ere, Rudi taldea, ba, mi abatzen eta garren urtean sortzen da, ba, cover talde bat e, bezala, bertzio edo repriz taldea, bezala, e, ba, rock and roll eta glam rockaren e, ba, abestiak e, jorratzen zituzten e, bat ipat. Eta beno, ba, gerora, mm, hainbat e, ba, talekide aldaketa egon ziren, beno, esan behar da, oinarria beti berdina izan dela, Brian Young e, gitarra eta abotxetan, e, Graham Grimi hasiera batean basuan eta gero bateria jotzera pasa zen eta beno Ronnie Matius e, ba, gitar nagusian e, ibili, ziren eta gero hainbat e, basulari ba, egon ziren taldean beno ba, e, Rudi taldeak e, zan daiteke ba, diskarik ez atera e, singleak bakarrik, eta ba, beno, ba, agian horrek egiten dio ba, ez zorren ezaguna, izatea ba, talde honi, baino entzun dugun bestia bezala, baditu abesti puskak, e, rudi taldeak. Eta, beno, ba, ez dakit ikusi duzuen, baino e, badako pelikula bat, Good Vibrations izenekoa, ba, non eh, ba, bertan eh, kontatzen da ba, Ipar Irlandan e, ba, Terry Hulik e, sortu zuen e, bueno, e, diska bat eta diska denda hori gerora ba, e, zigilu bihurtu zuen Eta, beno, bera beste ba, belaunaldi pixkatza batetik zetorren, baina e, punkarekin e, ba, arrituta gelditu zen eta hasi zen e, ba, punktalei ba, laguntzen alako singelak eta kaleratzeko berali, bere diskadendaren zigilupean, Good Vibrations izenekoa. Eta, beno, ba, horri buruz e, filma bat egin zen, oso interesgarria. Eta, beno, non azaltzen diren baita talde, hauetako talde batzuk. Eta, beno, nahiko ondo... Mm, ba, lokalizatua dago dena pelikula hontan, filmontan, ba, nahiko nahiko gomendagarria ikusten eh, erraz ikusten da eta politia da. Beno, ba hauek izan ziren e, eh, Rudi taldeak ba Good Vibrations sigilu honekin ba lendabiziko singela kaleratu zutena eh, Big Time izenekoa e, 1978 garren urtean gerora I Spy eta emeretzean, e, eh, Good Vibration zigi horekin ere, eta pixkarte beranduago 1908 batan, eh, When I Was Dead, eta 1982 bian, Crimson. Eta beno, hori dugu hauen eh, diskografi ofiziala. Eta gero, ba, el, orako el, elkarretaratze batean, e, ba, beste single batzuk kaleratu zituzten, ba, 2000 garren amarkadan. Gero, beno, ba, ba dira beranduago, ba, laro gehi tamar eta bimila garen eh, amarkadan, ba, kaleraturiko bildumak, non, ba, haien singelak, edo singelak eta maketak, edo, edo irrati, irrati sesioak, edo, ba, biltzen dituzten bildumak. Eta, bueno, ba, horrela dugu, rudi taldea, eta, beno, entzungo dugu urrengo. y hacer tocar según o Rue Frex taldea, edo Rue Frex taldea entzun dugu, e, The Perfect Crime izeneko abestiarekin. Beno, ba, abesti hau, ba, haien e, eh, irugarren eh, epetik hartuta dago, irugarren epeko B aldea e, dugu, Eta, bueno, hauek ere ba, Belfasten eh, sortzen dira, e, eta irurogei eta garren eh, urtean. Eta besteak lehena ipatiriko bezala, ba, baita ere ba, mila bat eta eta haien lehen EPA, one by one izenekoa kaleratzen dute ba, good vibrations e, zigilu Eh, e, gerora, beno, beste zigilu batzuekin, e, one by one ditzen da, haien lehen dabeziko EP hau, eta beno, el, orain entzun dugun EP on, hau, ba, one to one records izena, izena du, eta esan bezala ba, B aldea dugu. Hauek e, epe batzuk kalertu zituzten ere, e, one by one aipaturikoa, capital letters, e, ba, irratiko sesio batzutatik hartutakoa, e, pain, paid in, kind izeneko baita ere irugarren EPA, ba, beste irrati sesio batetik hartua, downtown, downtown radiotik, e, ba, miatzen dela rogeiko martxoan, e, Wild Colonial Boy zeneko ba, zazpiatz betekoa ere, e, bi, bi zati dituena, eh, e, bi EP direnak, e, In the Traps, e, Wild Colonial Boy, edo e, dakit, e, altzbeteko bertsioak ere, eta beno, ba, azkenik e, Flowers for All Occasions izeneko ba, diska luzea kalertu zuten, baino hau da mila batzerun eta laro gaita bost garren eh, urtean. Eta beno, gerora badute gauzaren bat gehiago. Baina beno, ba, beraien punke garaia, ba, haien lehen garaian edo ba, topa daiteke gehien bat. Tira, aurrera darraigun. Night Creature taldea genuen eh, Rich Beach izeniko eh, abestiarekin, B aldearekin, gaur B aldeak eh, tokatzen dira. Ipar Irlandako B aldeak eta, beno, Ipar Irlandako punka azta ba, talde batzuk, pixkat eh, atzek aldean gelditu ziren, eh, talde batzuk, baina ez horregatik e, txarragoak edo. Eta, beno, ba, e, Midnight Cruiser talde hau, ba, e, alako ba, talde ilun bat e, izan zen, e, bueno, haien musikan ba, entzuten dugu punka baino, ba, pixkate, irurogeita margarren amarkadako rokanrola dutela, ba, e, nabariago, ez da, ba, punke ikutxuekin garaiko zeren e, talde hau, ba, lehen uste datu txarra eman dudala, baino talde hau bai izan zela, ba, bueno, Midnight Cruiser deitu aurretik espiz deitzen zen tale hau, eta e, Big City izeneko ba, zazpiatz beteko bat kaleratu zuten, e, mi urtean, ba, hauek e, izanik Ipar Irlandako ba, lehen punk taldea, ba, e, punk diska bat ofizialki, kaleratzen. Eta, beno, e, Speed e, izena utzi zuten, eta bere ala Midnight Crusher izena jarri zuten, eta, beno, e, bitxikeria ere, e, Ipar Irlandako bigarren singela haiek kaleratu zuten ere, ba, Midnight Crusher e, izenpean. Rich Beach eta Striker e, abestiak zituen... E, singela. Ea, ba, bitxikeriz, bitxikeri, urrengora! Electromotive Force, izeneko talea Electromotive Force, Ipar Irlandako taldeekin e, ari gara gaurkoan, eta Beno Conscious, izeneko abestia eh, entzun dugu. Eh, zera, ba, single hau ba, Electromotive Force taldeak mi bat zireun, e, bueno, epe bat zen, mi bat zen talaro, eta bi garren urtean e, kaleratu zuten ba, haien zigilupean Shirt eh, Records izenekoa eta beno ba, kopia gutxi atera zituzten garairako bosteunen bat e, orain asko da baino gari batean oso gutxi zen eta beno ba, aurkitzeko zaila den epe bat e, dugu Beno, hau, <clears throat> ba, hor dago e, irurogeita punkaren e, mugan, jotzen den mugan, laket larogeita bigarren e, urtea dela, non e, urte hortan ba, beste punk mota bate sortzen da, baino e, ez da gaurko, gaurko saioko gaia. Force taldearen ba, beste abesti bat, entzun dugu Wanted izenekoa, eta beno, ba, EP berdinekoa besterik ez zuten e, Electromotive Force edo EMF taldea e, Newton Abin sortzen da e, Beno, ba, miatzunta garren urte inguruan, zeren beno, taldea beste izen batzuekin e, aurretik ba, egon zen, mila bat zideun, eta irurogeita margarren amarkada bukaeran, ba, spare units izenek, izena, izenarekin hasi ziren eta gerora white noise e, taldera e, izenera aldatu ziren, eta beno, white noise izenpean e, bi demo kaleratu zituzten, e, BBC eta college boy izenekoak, Eta, beno, ba, izen berri ontara IMF e edo Electromotive Force izenera ba, aldatzerakoan e, ba, single bat e, kaleratu zuten, ba, orain entzun dugu, bueno, single EP bat, orain entzun duguna, eta beno, bertan e, Conscious, Spider-Man, Wanted, eta Me Mental Cases e, izeneko abestiak zeuden, aietako bi entzun ditugu, eta zera, ba, jarri dezagun e, urrengo taldearekin. Thank you. Producers talean antzun dugu The System is Here izeneko abestiarekin eta beno ba esan dako abesti hau ba mi batzireun eta larogei garren e, eh, urtean kaleratu zen ba bilduma batean hainbat taldetako bilduma ba Belfast izeneko bilduma diska batean e, ex producers e, izeneko ba, talde honen e, abestia zera e, ex producers taldeak e, single bakarra kaleratu zuen e, bueno EP bat kasu kasu hontan e, eta 89 garren urtean newer wave e, pitxek, loyalty eta hall in the head izeneko ba, abestiak e, ba, zen eh, bertan. Hau miatzen eta irrogeita garen urtean e, kaleratu zen, eta beno, ba, ez dakit e, pentsatzen dute beraien maketak ere ba, edukiko zituztela. Hau genuen ex-producers taldea. Androids taldea entzun dugu eta Bondage in Belfast eh, izeneko abestiarekin. E, Bondage in Belfast izeneko abesti hau mila atzenunta. Iruro garren eh, urtean grabatu izan zen Good Vibrations e, zigiupean eta single baten B aurpegia izan zen eta beno, aurpegian News of the World izeneko abestia izan zen. E, beno, e, Belfasten nahiko ezaguna izan zen e, taldean, ba, garaiko kontzertuetan e, ba, asko jotzen zutela zuten, e, ba, adibes harpe izeneko lokalean, non e, benoan nahiko kontzertu eman ziren e, garai hoietan, e, eta irroketa mazazpian sortzen dira, eta haien lehen dabiziko kontzertua miratzen eta irroketa otsaian e, eh, ematen, ematen dute. Eta, beno, haien e, musikal diferentzien edo e, banatzen dira miazentu egitea mazortziko apirian. Ea, e, lehen da bezeko kontzertuan eman, baino bi bi ondoren gerora berriz elkartuko ziren e, ba haien eh ba kontzertuekin eh, jarraitzeko eta beno e, ba, ez ziren gehiegi luzatuko ez da ere Zeren, e, eh, atzunta, miretzi, garren urterat edo, ba, iraungo zuten. E, zera, ba, talde honen, e, ba, zagunenak edo, haien demoak e, dira e, ofizialki ba, kaleratuak eh, ez direnak, baino ba, oraindik hortik handa dela ba, bertsio piratetan e, eta e, eta beno, ba, hori dugu ba, pixkat e, ba, talde honen ba, historia txikia edo, eta beno, parte hartu zuten e, Ulsterona Thin Wire zeneko ba, bilduman gut bibrenzo zigioak e, eh, kaleratutakoa, eta ba, ba, askoz gehiagorik ez. Eta, beno, ba, da, dezagun eh, urrengo ipar Irlandako taldearekin. Horrengoan, Protex taldea, entzun dugu, I wonder why izeneko ba, abestiarekin eh, taldea. Protex deitzen da, ba, The Clash eh, taldeak haien abesti batean eh, Protex Blue izeneko zati bat eh, zuen, baino gerora Blue horik kendu zioten, zeren jendeak Blues talde batekin nahazten zituen eta, bueno, ba, Protex izenarekin soilik gelditu ziren e, hauek e, epeak kaleratu zituzten e, ere ba, haien ba, e, bizitza talde bizitza izan zen mila batzen eta mazazpi eta mila batzirun eta larogeita bat e, urten tartean gerora bi mila margarren amarkadan elkartu ziren eta hainbat diska bira eta barre egin zituzten behar bada oraindik hemendik eh, ditugu ba, ba jotzeko preste edo bueno egoera hontan ez dut uste baino mm, nor daki eh, pizkat eh, aurrera seago edo e, bueno e, protestaldeak e, Don Rick ba EPEarekin e, eh, hasi ziren eta eh, noski Good Vibrations zigilupean milatzen eta irurogeita emezortzi garren urtean zeren eh, bertako Good Vibrations eko jabeak ba, asko, atxekin zuen, talde hau, baita ere ba, Rudi bezala, edo lehen aipaturiko Undertones eh, bezala. E, bai, Good Vibrations ekin e, eh, garabatu zitu zuten haien aurreko singel arrakastatxu hori. E, gerora, miatzen eta irrogeita emeretzian, e, I Can Only Dream, eta I Can't Cope izeneko e, eh, singleak kaleratuko zituen, jada ba, polidor e, ba, multinazionalarekin eh, kaleratutakoak, eta miratzen garren garrenotean A Place in Your Heart izeneko ba, singela, polidor zigilupean, ere, beno, e, Protext taldea, esan bezala, ba, protext taldearen oinarria de clash taldea izan zen, zeren eh, e, de clash taldeak miratzen Eta mazazpian, eh, Belfast e, iria, iriari bisita egin zion, eta, beno, ba, ango anegon ziren jende askori, ba, impactu egin zien talde honek, eta, ba, gerora, ba, haien taldeak sortuko, zituzten eta benon ba mm, e, protexen entzun dugun abesti hontan ba nahiko agerian dago klasen e, hori ezta baita baita haien linea melodikotan edo eta baita e, haien e, abestian ezakite ezaguna delako edo baino abestio entzuterakoan ezaguna e, e, egin zaigu ezta ba jarri dezagun ba urrengo taldearekin Ba, talde zaratatxu hau e, victim taldea genuen eta The age izeneko ba, e, abestiarekin e, victim taldea ba, Belfasteko taldea genuen ere eta ba, haien hasierako e, singela nola ez Good Vibrations e, zigiupean e, kaleratu zen zigio e, single hau kaleratu ondoren e, Manchesterra joan ziren e, Ingalaterrako ba, Manchester irira, ba, eh, bizitza bilatzera, edo, eta han e, beste bi single e, grabatuko zituzten TJM izeneko e, ba, zigilu, zigilu eta de teenage entzun egun e, abesti hau, e, ba, haien e, bigarren singelekoa da, ia da e, ba, Manchesterren grabaturiko hoietarikoa, eta beno haien e, produktorea rat skabiz izan zen, dam taldeko ba, bateri jole ospetsua. Eta, beno, ba, taldeak biktim taldeak e, ba, bai damne, edo bai misfitzen e, eh, biren ba, ba, biretan ba, jo, jo zuen eh, talde hauen eh, aurrean eta e, beno, beste epe bat kaleratu zuten emi batzen da laro gaigarren urtean de biktim izenekoa, baina hau, hau kaleratu ez, ez zen beraz, baita talde ilun samarra, baino historia garrantzitsu barekin. Detonators izeneko taldea Critin izeneko abestiarekin e, bueno, Detonators izeneko ba, talde gehiago egon dira ba, esate baterako ba, estatu batuetako Los Angeleseko e, hardcore punk taldea, baino detonators hauek, e, bueno, Ipar Irlandako detonatorsak e, ditugu. E, Bi batzireun eta irurogeita emezortzian grabatu zuten e, abesti hau eta Belfast Rock izeneko bilduma batean e, azaldu zen. Detonators taldeko Alec McMordick e, aurretik eh, ba, Still Little Fingers e, ba, taldean e, egon zen eta e, beno, talde ontako beste ba, e, beste adiskide batzuk e, Midnight Cruiser, lehenetzen dugun e, Cruiser taldean ere egon ziren beraz, taldea opiskate banaz, pilotxua e, dugun e, taldea genuen, ea, jarra da Mm oil and gas as space leave a name. Freddy Boy Floyd and uh, James izeneko talde eh, bitxia dugu Sharon izeneko eh, abestiarekin eta beno ba, talde hau mi batzen eta irurogeita emezortzi garren e, urtean e, sortzen da eta hauek ere ba, lau EP edo kaleratuko zituzten e, talde hau ba, kandi izeneko ba, bertsio talde batetik e, zetorren, ez dakit nolako abestiak zituzten e, izen e, horrekin e, baino bueno, ba, gerora ba, duinuetara E, pasatu ziren, beste hainbat e, bezala. Eta beno, haien eh, eh, e, diskografian lau epe topatzen ba, e, ditugu, bamiatzen dairu eta mazortziko rauk zauk pretitu, eta hau Montreko, zig, zigilupean, eta gerora Rip Off zigilupean, egin, kaleretuko zituzten e, beste single guztiat, Spirit eh, the World Around, 1908 eta emezortzi, The Sweet, irurita emeretzi eta Sharon, entzun dugun hau, 1908 eh, eta irurogeita emeretzikoa ere, tira, taldea izen e, bitxiarekin genuen hau eta beste bat, ala. taldea genuen hau Fingers abestiarekin e, eta beno, e, garren e, urtean kaleratutako ba, lau abestiko ba, EP batetik e, ateratako abestia e, Bangor erritik zetorren eta beno, saioa bukatzeko ba, bizkat ezagunagoa zen e, de, defix, defix taldea jarriko dugu Guilty Conscience izeneko abestiarekin eta beno ba honekin e, agurtzen zaituztegu urrengo asterarte txintxoak izan.